de cifri la lingvon de balenoi. La sceno estas mirinda. Grupo de balenoi en Alasko al proximigas al sciences esplora shipo kun sub son registrilo. Uno el la grande gulo rondiras la shipon venas sur la surfacon de la aquo, kaj de nove dume gi eligas sonoin, cae estigas ia speca conversatio cun las ciencistoi. Oni captis saluton de baleno. Responde alla homa al voco. Estigis interparolo ciu dauris dudec minutoin. Nun tempe tiui esploristoi clopodas decifri la comunico sistemon de balenoi. Ili supposas che la sonoi de balenoi en havas intelligentain, complexain messagioin similain al lingve usatai messagioi. La cantoi de balenoi estas de longe conatai. Unua foie, o sona ingeniero registris ilin en la iaro 1952 ili estas long daurei, ritmai, cae constante evoluas tra la oceanoi. Ili babilas, faifas, cae pulsas, cae el trovas locoin per sonado. Oni remarcis che iui sonoi ripetigas de tempo al tempo. Citiu fenomeno ravas homoin de iarcentoi. Balenoi condutas homece en plurai aspectoi. Ili instruas movoen cae agoen inter si, cae zorgas prisiai idoi en collectiva maniero. Ilia plei acuta sentumo estas la audado, ne la vidado. En la aquo, comprendeble, la sonoi iras pli facile ol la lumo. Balenoi posedas unican laringon, quiu productas sonoin en tre malalta frequenzo, tutte sub la homa aud capablo. Citio resultas de biologia evoluo dom milionoi da iaroi. Per tiu comunicado ili crosas, trovas paruloin cae nutrajoin, defendas sian territorion, cae evitas predantoin. Iliai idoi balbutas simile quil homidoi. Non tempe sciencistoi usas rimedoin de arte farita intellecto por decifri la lingvon de balenoi. Ili interesigas pre tiu lingvo, supposante che iam tio povos esti utila en la decifrado de messagioi eventuale venontai el la cosmo. Estas grave pristudi balenoin cae aliaen cetacoin. Proximume, unu quarono el la cetacoi trovigas nun tempe en dangero de estingigio pro homai agoi. Existas multae specioi de balenoi, inter ili la bluae balenoi estas inter la plei grandae bestoi en la naturo ili povas atingi tridec metroin en longo cae cent octec tunoin en peso.